bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar.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 Alloh subhanahu va taolo butun koinotni xoliqi biz sizni odam qilib yaratdi. Odamning zurriyotlarini Alloh subhanahu va taolo iymon islom bilan mukarram qildi. Alloh subhanahu va taolo va laqad karramna bani adam. Biz odam avlodlarini, odam zurriyotlarini mukarram qilib yaratdik dedi. Banu odamning mukarram qilgan narsa buni iymoni u. Uni islomi u. u Allohga qilgan bandaligi sababligidan Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalom va u kishining zurriyatini mukarram qildi. Demak, hamma mahluqotlardan Alloh subhanahu va taolo inson degan, bashar degan mahluqni mukarram qildi. Bu mukarramlik maqomiga Alloh subhanahu va taolo bizni sizni ham bugun nasib etdi. Buning asosiy sababi bu iymon. Bu islom bu. Bu Alloh taolo tarafidan rozi bo'lingan islom diniga musharraf bo'lganimiz. Alloh subhanahu va taolo marhamat qildiki, innad 'indallohi indallohil islom." Alloh subhanahu va taoloning huzurida faqat va faqat islom dini qabul bo'ladi. Boshqa barcha dinlar har qancha talabdori bo'lsin, har qancha kuch quvvati bo'lsin, Alloh taolo qabul qilmaydi. Magaram islomni qabul qiladi. Buni Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida marhamat qilgan. Demak, sizni bizni bu yerga jamlagan, bizni sizni mukarram qilgan narsa bu islom birodarlar. Va mana bu islomni himoya qilishlik, mana bu islomni haqqini ado qilishlikni Alloh subhanahu va taolo tavfiqini bugun sizga bizga beribdi. Insonlar islom nomi bilan islomni masxara qilib turgan vaqtida, islomni xor qilib turgan vaqtida, islom furushlik qilib, islomni sotib turgan vaqtida, islomni himoya qilishlik uchun qonini beradigan, jonini beradigan tavfiq bergan Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Demak, bu yerga jamlangan ummatni bir parchasi. Xoh arab va ajam, xoh arab va ajam bo'lsin, bularni jamlagan narsa bu islom birodarlar. Boshqa narsa emas. Ya'ni biz bu yerga nimaga jamlandik? Buni esdan chiqarmaylik. Ayniki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning atroflarida ummat jamlangandi, biz ham din uchun jamlandik. Bu yerda bir dunyo matosi taqsimot bo'lar ekan, shuning uchun jamlanganimiz yo'q. Shuning uchun bu majlisga hozir bo'lgan va bu majlisni ishlayotgan mu'min birodarlarga tavsiyamizni ilk ilk tavsiyamiz shuki, ixlos bilan o'tiringlar. Niyatingiz Allohning dinini oliy qilishlik bo'lsin. Shunda Alloh subhanahu va taolo har bir lahzamizga ajr beradi. Alloh o'zi rozi bo'ladi. Va Biz hayotga bir oliy maqsad bilan kelganmiz. Hayotga behuda avas kelgan emasmiz. Kofir va mulhidlar aytgan singari hayotga kelib bir yashab tuproqqa aylanib ketamiz emas. Biz hayotga Robbil alaminga bandalik qilgani kelganmiz. Alloh subhanahu va taolo Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni har o'rinda maqtagan vaqtida o'zining bandasi deb maqtadi. Subhanallazi asra bi abdihi. Alloh shunday zotki o'zining bandasi Muhammad alayhisalomni sayr qildirdi dedi. Allohga banda bo'lishlik, Allohning xos bandalaridan bo'lishlik bu bizning hayotga kelishdan bo'lgan oliy maqsad bo'ldi. Agar inson Allohga banda bo'lmaydigan bo'lsa, Allohga bandalik qilmaydigan bo'lsa, endi u majburki o'ziga o'xshagan boshqa bir unda o'zidan ham zalilroq bo'lgan mahluqlarga banda bo'ladi. Muhammadur Rasululloh ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni eng oliy maqomlardan bittasi abduhu va rasulu. U kishi Allohning quli, Allohning bandasi va Allohning elchisi. Allohning payg'ambari. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oliy maqomlari bu. Demak, "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun" Alloh subhanahu va taolo marhamat qilgandi. Men jinlarni va insonlarni o'zimgagina bandalik qilsinlar uchun yaratdim deganidir. Demak, biz Allohga bandalik qilish uchun kelganmiz. Yahudiylar uchun emas. nasoralar uchun emas, kommunistlar uchun emas, butparastlar uchun emas, demokratlar uchun emas, millatparastlar uchun emas, vatanparastlar uchun emas, qavmparastlar uchun emas, shahvonatparastlar uchun emas, Alloh uchun bandalik qilgan hayotga kelganmiz. Va bu bandalikni qanday ado etishligini payg'ambarlar amaliy qilib qo'yishdi. Canlarını qurbon qilishdi Alloh uchun. Farzandlarini qurbon qilishdi Alloh uchun. Vatanlarını tar qilishdi Alloh uchun. Fir'aun, Firavun'in ayoli Osiya malika edi. ayalıydı. ayoli edi. Sahroga olib chiqindi giden. sababligidan oyoq qo'lini to'rt tarafga tortib, qoziqqa bog'lab urilardi. Bu bilan u nima qildi? Vafot qildi. o'zini bandaligini isbotladi. Saharatu Fir'aun, Fir'aunning sohirlari ertalab tarafidan jodigar edi, sehrgar edi. Iymonga musharraf bo'ldi. Qo'llari, oyoqlari kesildi. Qo'llari, oyoqlari kesilib, xurmolarga osib qo'yildi. Va lekin ular iymonidan qaytmadi. Shu bilan o'zini bandaligini isbotladi. Yahyo alayhisalom shahid qilindi. Zakariya alayhisalom shahid qilindi, bandaligini isbotladi. Qonini berdi. Isa alayhisalom 33 yil yer yuzida muhacir, musafir bulup yaşadılar, bo'lib yashadilar, uylari bo'lmadi. Hattoki yerga sig'may qoldilar. Osmonga ko'tarib chiqib ketdi subhanahu va taolo. Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Otamiz va onamiz o kishiga filah bo'lsin. O kişi Makkani tashlab chiqib gitti. Bir necha 10 bor jonlariga suiqasd uyushtirildi. Mekke'de bir necha bor Toyifda tosh bo'ron qilindi. Yuzlarda oqayotgan qonlari bilan o'zlarini Robbilariga bo'lgan ubudiyyat sifatlarini amaliy ko'rsatib qo'ydilar. Ha! Hayotga bekorga kelmaganmiz, birodarlar. Hayotga behuda kelmaganmiz. avaz kelmaganmiz, Allohga bandalik qilamiz deb kelganmiz. Agar biz Allohga haqiqiy bandalik qilsak, Alloh subhanahu va taolo o'zining bosari xalifa qilib yer yuziga bizni o'rnatadi. Ayniki avvalgilarni o'rnatgan singari. Yo'q, biz nafsimizga bandalik qilsak, dunyoga bandalik qilsak, Alloh subhanahu va taolo bizga sariqcha qilgan bermaydi, birodarlar. Kelinglar, biz hayotga nimaga kelganimizni, nimaga hijrat qilganimizni, nimaga shahidlar beryapkanimizni esdan chiqarib qo'ymaylik, birodarlar. Esdan chiqarib qo'ymaylik. Biz oliy g'oya bilan bu yo'lga chiqqanmiz, birodarlar. Alloh subhanahu va taoloni buyuk marhamatini avvalgi oyatda tilovat qildim. Vallazina amanu va hajaru va jahadu fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم إيمان keltirgan hijrat qilgan jihad qilgan va ularga joy berib nusrat bergan muhojir va ansorlar ana o'shalar haqiqiy mu'minlar Alloh subhanahu va taolo guvohlikka o'tyapti Alloh subhanahu va taoloni o'zini shohidligi bilan haqiqiy mu'minlar deyapti. Lahum mag'fira. Ular uchun mag'firat bor. Ularni Alloh taolo gunohlarini mag'firat qiladi. Gunohlarini kechiradi va ular uchun rizqun karim jannatlarni Alloh taolo tayyorlab qo'ygan. Iymon, hijrat, jihad bu buyuk ne'matni himoya qilinglar birodarlar. G'oyani sinan chiqib qolmasin. Demak, nimaga bunda jamoat bo'lib yurimiz? Nimaga bu vatallardan darmatar bo'lib yurimiz degan savollarni javobi aniq ravşan. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan jannatda birga bo'lmoqchimiz. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan jannatda birga bo'lmoqchimiz. Şunu uçu iymon kittirdik. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan jannatda birga bo'lish uchun hijrat qildik. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan jannatda birga bo'lish uchun jihad qilyapmiz. Buni esdan chiqarmang. Boshqa narsani aralashtirmang buni ichiga. yuridu dunya يريد minkum ومنكم yuridu يريد الآخرة Allah subhanahu wa ta'ala aytgandi, sizlardan dunyo istab chiqqanlar ham bor, sizlardan oxirat istab chiqqanlar ham bor degandi. Dunyo istab chiqqanlardan bo'lib qolmanglar, birodarlar. Bu oyat Uhud g'azvasi haqida nozil bo'lgandi, birodarlar. Uhud g'azvasida shahid berib turgan musulmonlar haqida nozil bo'lgan edi. Alloh taolo ular haqida aytayapti. Sizlarning ichingizdan dunyoni istab chiqqanlar bor, oxiratni istab chiqqanlar bor. Bizi holimiz nima bo'ladi? Shuning uchun niyatimiz o'zgarib qolmasin. Ixlosni qo'ldan bermaydi, birodarlar. Abdurrahmon ibn Af radhiyallohu anhu oldilariga nozi ne'matlar keltirgan vaqtida yig'lar ekanlar. Yig'lar ekanlarki, ya Alloh, jannatdagi haqqimizni olib beryapsanmi? jannatdagi ulushimiz kamayib qolyaptimi deb turib yig'lar ekanlar. Ko'zlarini oldiga Mus'ab ibn Umayr kelar ekan. Mus'ab ibn Umayr janoza qilinayotgan vaqtida u kishiga kafanlik topilmadi, birodarlar. Ya'ni dunyoni qidirib chiqqanlardan bo'lib qolmanglar. Bu birinchi eslatma. Keyingi eslatmam shundan iboratki, birodarlar, alhamdulillah ko'p islom cho'qqilari egalladik. Bundan bir necha yil ilgari Alloh subhanahu va taoloning tavfiqi va fazli bilan jihad boshlangan vaqtida ko'pchilik tasavvur qilmasdiki, Pokiston yoki Afg'onistonda bu kabi katta miqdorda jihad bo'ladi deb hech kim kutmagan edi. Bu Allohning fazli edi. Alloh subhanahu va taolo o'zini dinini هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله سبحانه وتعالى وعد qilgandiki Alloh o'zini payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamni haq din bilan yubordi. Haq din bilan, haq kitob bilan yubordi. uni hamma dinlarni ustidan g'olib qilishlik uchun agarchi mushriklar istamasa ham degan va'dasiga Alloh taolo vafo qilgan zot. Alhamdulillah bugun jihad umumiy jihad bo'ldi. Endi buning uchun nima qilishimiz kerak? Biz shukr qilishimiz kerak. Biz karvondan orqada qolib ketmasligimiz kerak. Biz karvondan orqada qolib ketmasligimiz kerak. g'ururlanib qolmasligimiz kerakki, biz qimmiz bo'ldi, bizga yetadi deb. Yo hali biz manzilga yetib borganimiz yo'q. Hali islomiy xilofatni qurganimiz yo'q. Hali musulmonlarni mulkini kofirlar qo'lidan olganimiz yo'q. Oxirgi islom ummatini Falastinni qo'ldan berishligi, islomiy xilofatni qo'ldan berishligi va islomiy imoratni qo'ldan berishligi mana endi oxirgi yaqindagi islom ummatini eng sharmandalik lol masjid voqiyasi islom ummatini sha'niga katta dog' bo'lgan bu. Minglab muslimalarni Pokiston murtad hukumatı oyoq osti qildi nomuslarini. masjidini buzdi, Qur'onini haqorat qildi, musulmonlarni qatl qildi. Bu bizning nomimiz edi. Bizning singlimiz. Bizni opamiz ular. Agar iymonni da'vo qilsak, bularning haqqini ummat ado qilmadi. Bu qilingan jinoyatni adabini bermaganligi uchun ummat ko'p kafforat berishi kerak bo'ladi. Shu jumladan birisiz. siz. Biz siz ham etişimiz istig'for aytishimiz kerak. ansarlarga va ansorlarga vasiyatimdan bittasi shuki, Allohga istig'for aytaylik. Chunki biz lal masjiddagi muslimelerini haqqini to'la ado olmadik. Bir vaqtlar borada islom tarixida eng zolim deb atalgan Hajjoj fosiq. Sinda bir musulma ayolning xati bilan bir musulma ayolni himoyasi uchun 12 ming lashkar yuborib buni himoya qilgan edi. Sindni fath qilgan edi. Biz hali Islomobodni fath qilganimiz yo'q. Ya Mu'tasimon deb islom tarixida xalifalar safida o'rin olgan Mu'tasim billah bir tarsak yegan musulmonni himoya qilishlik uchun katta lashkarni himoyasiga yuborgan edi. Biz nima qildik? Biz nima qildik? Bizdagi g'aflat qaydan keldi bu? Bizdagi suslik qayerdan keldi bu? Bizdagi shijoatlar qayda qoldi bu? Bizdagi fidoilarning safi qani? Qani fidoilar ro'yxati? Alloh taolo mas'ud ansonlarimiz o'zi haqda sabit qadam qilsin. Hozirgacha 300 ga yaqin fidoilik qildiribdi ular amaliyotda. Barakalloh fihim. Alloh taolo barakotli qilsin. Va holanki sizlar boshlaganingizda Bu yerda sanoqli mujohidlar bor. Sanoqli mujohidlar bor. Alhamdulillah. Biz hasad qilmaymiz, balki faxrlanamiz. Alloh taolo bizga ham tavfiq bersin. Bizlarni ham safimizda Muhammad alayhisalomning obro'sini himoya qiladigan fidoilarni ko'paytirsin. Qur'onni himoya qiladiganlarni, fidoilarni safini ko'paytirsin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni qalbimizga kelib qolgan g'aflatni Alloh taolo o'zi ko'tarsin. Biz shahidlarimizning intiqomini olmaganmiz, birodarlar. Biz yuz minglab, millionlab shahid bergan ummatmiz. Faqat vonadagi shahidlar emas. Butun ummatni shahidlarning intiqomi biz yelkamizda bor, birodarlar. Dunyoga aldanib qolmanglar, birodarlar. Shuning uchun jamoatni muhojir va ansorlariga o'zimizni isloq qilishlikka tavsiya qilaman. Alloh subhanahu va taolo o'zining haq qonunini bizlarga marhamat qilgan. Har kim o'zini ustida ishlasin. Har kim mana shu dinni oliy qilishlik yo'lida Alloh subhanahu va taoloning dinini oliy qilish yo'lida o'zini istasin. Chunki Allohning haq qonuni shundan iborat. Innalloha la yughayyiru ma biqawm. Innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi. Aniq qonun bu. Toyinki bir qavm o'zlarini o'zgartirmasa, Alloh ularni holini o'zgartirmaydi. Agar bir qavm o'zini yaxshilik tarafga o'zgartirishlikni harakatida bo'lsa, Alloh taolo yaxshilikka o'zgartiradi. Bunga misol Mas'ud qavmi. Mana Mas'ud qavmi. havas qilinglar, hasad qilmanglar. Havas qilinglar. Mana Alloh taolo o'zgartirdi. Alloh subhanahu va taolo bir qavm agar yomonlik tarafga o'zgarsa, nazir. U ham musulmon. O'zimizni safimizda ham shunaqa bo'ldi. Kimlardir yaxshi tarafga o'zgardi, kimlardir yomon tarafga o'zgardi. Endi qolganlaringni yomon tarafga o'zgarmanglar. Yaxshi tarafga o'zgaringlar. Yaxshi tarafga o'zgaringlar. Yomon tarafga o'zgarmanglar. Vona bilan Mas'ud aloqasi o'rtasida 1 soatlik farq bor. Birinchi jihad bayrog'i vonada ko'tarilgan. Keyin Mas'udda ko'tarilgan. Qancha farq bor? Shuning uchun har bittamiz o'zimiz ustimizda ishlaymiz. o'zimizga yarashmaydigan so'zlarni, o'zimizga yarashmaydigan fe'llarni olmaydi birodarlar. Chunki bu yo'l xatarlik yo'l ekan, birodarlar. Bu yo'l xatarlik yo'l. Bu yo'l juda ham xatarlik yo'l. Bu yo'lda Alloh subhanahu va taoloni imtihonlar turli-turli imtihon. Biz aytib o'tyapman. Ummatni orqasida yashagan jamoat emasmiz. Ummatni orqasiga bekinib yashamaganmiz. Alhamdulillah doimiy ravishda Alloh taolo bergan tavfiq bilan ummat hujumga uchragan vaqtida ko'ksini birinchilardan qalqon qilgan jamoatimiz. Yuzlab shahidlarimiz Tojikistonda yotibdi. O'nlab shahidlarimiz Qirg'izistonda yotibdi. O'nlab shahidlarimiz O'zbekistonda yotibdi. Yuzlab shahidlarimiz Pokistonda yotibdi. Yuzlab shahidlarimiz Dog'iston, Chechenistonda yotibdi. Alhamdulillah doimiy ravishda asl farzandlarimizni qurbon berganmiz. Ana shu yo'lda davom ettiraylik, birodarlar. Qurbonlik berishdan baxillik qilmanglar. Qurbonlik bergan qavmni Alloh taolasi qiladi. Lekin hayot imtihon, g'alaba mag'lubiyat, ochlik to'qlik, kasallik salomatlik, imtihon bo'laveradi. Imtihon, imtihon, imtihon. Imtihon tugamaydi. Shuning uchun biz har imtihonga tayyor bo'lishimiz kerak. Musa alayhisalomga bir kishi kelib aytdiki, bizni bir duo qilsangiz, Alloh taolo bizga menga 10 yil ne'mat bersa-yu, 10 yil ne'matini olib qo'ysa mendan dedi. Shuni Musa alayhisalom hayron bo'lib, "Hey sen hamma ne'mat so'raydi, sen ne'matini olib qo'yapsiz, olib qo'ysin deganing nimasi?" deganlarda aytgan "Men 10 yil shokirlardan bo'lsam, 10 yil sabrlardan bo'lsam." Shunda Musa alayhisalom duo qilgan ekanlar. 10 <coughs> yil tugagan ekan, Alloh taolosh shunga ko'p ne'matlarni bergan ekan. Shundan keyin buni ne'mati tugamagan ekan. Shuni Musa alayhisalom ya Rob, 10 yil so'ragandiku. Bu 11 yilga ham o'tayapti-ku deganda Alloh taolo aytgan ekanki, bu bandamga men shuncha ne'mat berdim, u ham meni yo'limda shu ne'matlarni sarfladi. To'xtatmadi oldida, hammasini sarfladi. Men ne'matimga shukrona qilib sarflagan ne'matini ko'paytirib beraman dedi. Jamoatda yaqinda onaxonlarni hayitda to'pladim. to'rtta, beshta shahid bergan onalar bor ekan. Xonadonlar bor ekan. To'rtta, beshtadan shahid bor bir uyda. Ota, o'g'il, kiyovlar. Alhamdulillah qurbonlik berilgan. Aytdim, ba'zi cho'qqilar egallangan, ba'zilar egallanmagan. Ba'zilar hali egallanmagan cho'qqilar turgan. Bu cho'qqilarni egallashlik bizga farz. Farz. Qon berdikmi? mol berishni ham o'rganishimiz kerak. Kofirlarga shiddatligimizmi? Musulmonlarga hokisonlikni ham o'rganishimiz kerak. Kofirlarni alhamdulillah jam maydonda urushyapsizlar. Lekin mu'minlarga nisbatan kibrina bor. Axloqingizda kamchiligina bor. Odobingizda kamchiligina bor. Mehr va muhabbatingiz zaif. Chunki hali to'la musulmon bo'lmaganmiz. Hali to'la mujohid bo'lmaganmiz. Chala. Bitta toqqa chiqqanmiz bizni istiqomat turibmiz. Ya'ni bir kishi aytadiki, men jonimni beraman, lekin molini bera olmaydi. Ba'zida mol juda ham shirin bo'ladi. Ba'zi odam moliga baxil bo'ladi, lekin jonini beradi. Bir musulmon kofir bilan urushadi, lekin musulmonga hokisor emas. Ya'ni qalbimizda mu'minlarga nisbatan g'ilg'ashlik bo'lmasin. Bu jamoat islomda butparastlik deb tan olinadigan qavmparastlik va millatparastlik va mazhabparastlikdan bari jamoat bu. Bari jamoat. Bu jamoat Allohning vahdoniyatiga iymon keltirgan, Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni haq payg'ambar deb bilgan Qur'onga iymon keltirgan La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb ahli sunna val jamoa aqidasini ichiga kirgan barcha arab va ajam musulmonlarni yaxshi ko'radigan birodar deb biladigan jamoat bu. Takbir! akbar! Takbir! Alloh! akbar! uchun bu mikroblar qaysidir munofiqlar ichidan jamoatga tashlanayotgan bo'lsa, bu arab, bu bajam, bu jamoatni dushmanlari ular bilib qo'ysin. Bular islomni dushmanlari bular. Ummatni yaxshi ko'rishi bilan bilib qo'yadi. Islomiy xilofat mana bu masjid ichiga to'planib olgan bir to'plam odamlar bilan emas. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb iymon keltirgan ahli sunna va jamoani yig'indisi İslami hilafet böyle bırakın. Cemaatte eğer bu fikirlik, bu mikroplu virüsünü kim yapırsa bu Tacik'u, Özbek'u, bu falan, bu Tatar, bu Türk ya ya ya. Bizim milletimiz millet İbrahim. <coughs> millet İbrahim. Dinimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dini. Ebu Zer'in Gıfari Buyuk sahabi Bilal anhu anhuga bir mazah qilib aytdilarki, "Yabni savdo" dedilar. "Ey qora xotinning bolasi" dedilar. Haqiqatda Bilalning onalari qora xotin edi. Lekin o'rtada kamsitçilikke o'xshagan alomat bor edi. Bilal bordilar-da Abu Zardan shikoyat qildilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ya Abu Zar, sizi vujudingizda hali ham jahiliyat bor ekan" dedilar. Islomga yot bo'lgan begona bo'lgan jahiliyat bor ekan dedilar. Abu Zar aytdilarki, koshki dunyoga kelmasdim. Mana shu so'zni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitmasdim. Yuzlarini yerga qo'ydilar va aytdilarki, "Ya Bilal, ana shu qora oyog'ingiz bilan yuzimni bosasiz" dedilar. Mana bu islom birodarlar. <laughs> Yoki jamoatdan ajrab chiqib ketganlar, jamoatga jafo qilib chiqib ketganlar haqida Jamoatni faqat bitta ularga xulosasi bor. Ular bizga xiyonat qilgan, boshqa narsaga o'tilgan emas. Munofiq deyilgan emas ular. Ularni islomdan tashqari chiqarib qo'yilgan emas. Bu jamoat takfiri jamoat emas bu. Ularga yetayotgan musibatlarga, ularga yetayotgan turli-turli ozorlarga xursand bo'lib o'tirishlikdan hammani men qaytaraman. Bu majlislarga ular sinab kirmasin. Bir vaqt mana shu mintaqada ham kelishmovchiliklar bor edi. Hozir uyun turda o'tiribmiz birodarlar. Hadisga muvofiq bir kishini do'st tutish, dushman tutishlik iqtisod bilan bo'lish kerak. Shoyat bir kun do'st bo'lib qolar, shoyat bir kun dushman bo'lib qolar. Ahli sunna va jamoa aqidasida gunoh kabira qilishi bilan kofir qilinmaydi uni. Shuning uchun mana bu eslatmalarim. Keyingi masala ko'p aytildi shukr qilaylik. Va qalilun min ibadiyash shakur Alloh subhanahu va taolo marhamat qildiki, mening bandalarimning ichida shukr qiladiganlari juda ham ozchilik dedi. Shukr hammaga ham nasib etmaydi. shukrni to'la ado etishlik uchun birinchi bu shukr qalbda tasdiqlanishlik kerak. Bu Alloh tomonidan bu. Birinchi qalban, iymonan, ikkinchi tili bilan uni tasdiqlashlik kerak. Ey birodarlar, bu bizning fazilatimiz emas, bu qavmimizning zo'ridan emas, bu Alloh tomonidan deb aytib turish kerak. Uchinchisi shu ne'matni Allohning roziligiga sarflashlik kerak. Shunda shukr to'la bo'ladi. shukur qiling. Keyin islomiy xilofat shabodalari isyapti birodarlar. Islom ummatini birlashtirishga harakat qiling. Alhamdulillah biz Afg'oniston ichidan ko'rib keldik. Pokistondan ko'rib turibmiz. Bugun alhamdulillah muhojir ansorlar Xitoy chegarasigacha yetib bordi alhamdulillah. Bu yog'i Suvatdan, u yog'i Chatrolga yaqinlashdi. Bu yog'i Kashmirga yaqinlashdi. bu yog'im Tojikiston va Qirg'iziston chegaralariga yetib boryapti Tojikistonning. Alhamdulillah g'alabalar yaqin. Karvonda orqada qolib ketmaydi birodarlar. <coughs> Karvonga o'zingizni munosib qilinglar. Karvonga munosib qilinglar. Inshaalloh islomiy xilofat quriladi. Inshaalloh bu ummat o'zi yo'qotgan izzatini qaytarib oladi. Agar biz bo'lsak ham bo'lmasak ham bu safda. Agar biz bu xizmat qilsak ham, qilmasak ham inshaalloh bu karvon g'alaba qiladi inshaalloh. Faqat qizg'anaylik ki shu karvondan chiqib qolmaylik. Bu karvon juda ham xatarli karvon ekan. Ayamas ekan. Niyat buzildimi? Amal buzildimi? Chiqarib beradi. Har kim o'zini ustida ishlasin. Har kim o'zini eski formasiga tushsin. Hamma hamma fidoyi bo'lsin, hamma. Chunki bugun Qur'on behurmat bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu itga o'xshatilyapti. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bugun to'ng'izga o'xshatilyapti nauzu billahi min zalik. Turli-turli akslar chiqarilyapti payg'ambar alayhisalom masxara qilib. Bu an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. nabiy payg'ambar mu'minlar uchun o'zini jonidan avlo degan oyatga xilof birodarlar. Payg'ambar masxara bo'lganini eshitib hayot shahvatiga, lazzatiga ruju qo'yayotgan odamlarning iymoni xatarda birodarlar. U iymoni xatarda uni. Chunki Umar ibn Xattob aytdilar-ki, "Ya Rasululloh, men sizni otamdan ham, onamdan ham farzandlarimdan ham, molimdan ham yaxshi ko'raman, faqat jonim sizdan ortiq ko'ra olmayapman deganda, "Ya Umar, iymoningiz hali komil bo'lmabdi" dedilar. Hali bu iymon emas dedilar. Umar ibn Xattob bir necha lahza o'ylab turib aytdilarki, yo Rasululloh, bitta jon ekan, mingta jonim bo'lsa siz yo'lingizda qurbon qilaman" dedilar. Alana ya Umar, alana ya Umar, ey Umar, indi indi mu'min bo'ldingiz, indi iymoningiz komil bo'ldi dedilar. qaysi bir mu'min Muhammad alayhisalom uchun jonini bera olmasa u mu'mini komil emas. U mu'mini komil emas u. Mu'minlarni safin to'ldirib yurgan chala iymon u. Uhud kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni jang maydonlaridagi xabarini ma'lumoti kelgan vaqtida musulmon ayol nima dedi? Nima gap bor jang maydonidan dedi? Otangiz shahid bo'ldi. Eringiz shahid bo'ldi. Farzandingiz shahid bo'ldi. Iningiz shahid bo'ldi, 4 kishi shahid bo'ldi bir xonadondan. Shunda bu ayol nima dedi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tirikmi dedi? Ha tirik dedi. Alhamdulillah. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tirik bo'lsa, menga har qancha qurbonlik endi farq qilmaydi. Biz qanaqa mu'minlarmiz? U musulmon ayol edi. Hodisiya jangida o'zini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan iymonini isboti uchun to'rtta o'g'lini yetalab chiqdi onaxon. To'rtta o'g'lini. To'rtta o'g'liga vasiyat qildiki, ey o'g'illarim, men Allohga rasuliga xiyonat qilmaganman. Otalaringizga xiyonat qilmaganman. Ertaga sizlarga sut berganligimni imtihoni. Yo g'alaba bilan qaytasizlar, yo shahid bo'lganlaringizni ichsam, bergan sutimga roziman dedi. to'rtta o'g'il jangga kirib bordi. To'rtalasi ham shahid bo'ldi. Onaga xabar keldiki, to'rtta o'g'lingiz shahid bo'ldi. Sajdaga yiqildi bu kishiki, "Ey Alloh, meni qurbonligimni qabul qildi." Ey Alloh, bu ummatga sahobiy ayollarning g'ayratini bergin. Sahobiya muslima ayollarning g'ayratini bergin. Payg'ambar haqorat bo'lsa, payg'ambarini obro'si to'kilsa, yana dunyoga mukkasdan ketganlardan qilib qo'ymasin. Illa tansuruhu faqad nasarahulloh. Agar Muhammad alayhisalomni yordamsiz qilib qo'ysalar, Alloh taolay aytadi. Faqad nasarahulloh. Shak shubhasiz Alloh o'z yordam bergan. Fasayakfikahumulloh. Alloh o'zi kifoya qilgan. Alaysallohu bikafin abda. Bala alaysallohu bikafin abda. Bala Alloh kifoya qilgan Muhammad alayhisalomga. Wallohu ya'simuka minan nas. Alloh taolo haq va'da qilgan. O'zi himoya qiladi Muhammad alayhisalomni. Lekin ertaga Muhammad alayhisalomga ro'bara bo'lishga iymon keltirgan siz va biz javobimiz tayyorlab qo'yaylik. Havz, Kavsar havzida muloqot haq. Muloqot haq. Agar hauz havzi Kavsarga iymon keltirgan bo'lsak, shafoatga ishonsak, javobimiz tayyorlab qo'yaylik, birodarlar. Mana yaqinda Jalolobodda 55 yoshga kirgan Pishovur shahridan onaxon 55 ga kirgan. Qo'li tushib qoldi, fidoya amonat qilaman. 55'e kırıp. Yakında. Bu bizi zararımıza hüccet vurarlar. Biz erkeklerini zararımıza hüccet bu. Biz yiğitlerini zararımıza hüccet bu. Bize erkek mi sakal koygan biz. Bize avtomat alıyoruz biz. Eğer bizim Allohni dinini himoya qilishlik uchun qurbonlik qilmasak, biz rasvo ummatimiz birodarlar. Ahli iymon birodarlar. Amallarni qilib bularni qabul qil bo'lishligi haqida qo'rqaylik. Allah subhanahu va taolo marhamat qilgandiki, "Vallazina يُؤْتُونَ مَا أَتَوُ ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون الله سبحانه وتعالى مؤمنون سورة مرحمة قياندكي ular Allah yo'lida sadaqatlar bergandan so'ngra Allohdan qalblari qo'rqib turadi. Va ular Robbilari tarafga qaytishlikdan qo'rqishadi va ular doimiy yaxshilik ishlarda musobaqalashadi va mana bu musobaqalarda ular yutib chiqishadi deb Alloh taolo marhamat qilgandi. Oysha radhiyallohu anha aytadilarki, "Ya Rasululloh, mana shu oyat haqida o'g'irlik qilib, gunoh qilib, sharob ichgan kishilar Allohdan qo'rqadimi?" deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, ey Abu Bakrning qizi, ey Siddiqning qizi, ular namoz o'qib, roza tutib, sadaqotlar berib Allohdan qo'rqadi degan ekanlar. Imom Hasan al-Basri rahimahulloh aytgan ekanlar. Innal mu'mina jama'a ihsanan va shafaqa. Va innal munafiqa jama'a isa'atan va amna. Haqiqiy mu'min shu kishiki doim ihson qiladi, yaxshi amallarni qiladida qo'rqib yuradi. Qabul bo'ldimi-ki, qabul bo'lmadimikin deb. Munofiq esa doim gunoh qilib yuradi, xotinjam yuradi. U xotinjam. Bu munofiqlik alomati. Eng katta ibodat qilgan mu'min ham qo'rqib turadiki, qabul bo'ldim, bo'lmadimi deb. Innal mu'mina jama'a ihsanan va shafaqatan وإن المنافق جمع ساعة وأمنا Bu mu'minni haqiqiy sifati bu. Doim shafqat qil qo'rqiladi, "Ya Alloh, jihodim qabul bo'ldimi? Ya Alloh, hijratim qabul bo'ldimi? Namozim qabul bo'ldimi? Ro'zam qabul bo'ldimi?" deb qo'rqib yuradi. Bu sifat payg'ambarlarning sifati edi bu. Rasululloh sallallohu alayhi sallam Alloh tala gunohlarni mag'firat kigen idi. Avvalgi oxirgi gunohlarni mag'firat kigen idi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi sallam ibodatlarda eng ko'p shafaqat bu kishida bor edi. Eng ko'p yig'lar edi. Namozlarda turib shuncha ko'p yig'lar edi. Sahobalar shunaqa edi. Kechirgan Alloh taolo gunohlarni. Shuning uchun kelani haqiqiy mo'min bo'ladi. munafiq bo'lib qolmaylik. Inshaalloh bu ibodatlarni Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning 23 yillik hayoti mobaynida ko'rsatib bergan Alloh subhanahu va ta'ala'nın Peygamberi Muhammad aleyhisselam bizge لَقَدْ كَانَ لَكُمْ fi رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَزَنَا go'zal namuna bo'lgan bugün o kişiden namunu alaylik. Hemen Hamma amalimizda Rasululloh sallamga erishaylik. Hamma amalimizda. Sahobalar hayotdan o'rnak olaylik. Salafi solihlardan o'rnak olaylik. Shahidlarimizdan o'rnak olaylik. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo eshitganlarimizga meni o'zimni va sizlarni amal qilishingiz nasib etsin. <clears throat> sözümüz oxirida Musa Aleyhisselam'ın kavimleri aytgan sözleri bırakken Kale Musa li kavmi isti'inu billahi ve wasbiru. innel arda lillahi yurithuha man yeşâ min ibadih vel 'aqibatu lil muttaqin. Musa Aleyhisselam kavimleri qavmlariga ki Ey qavm, Allah'ın uzdan yardım so'ranglar. Alloh yo'lda yetayotgan ozorlarga sabr qilinglar. Albatta al yer Allohnikidir. Bu yerni Alloh taolo vorisligini, xilofat haqqini o'zi istagan bandalariga beradi. Va oqibat faqat va faqat muttaqilarniki deb Musa alayhisalom nasihat qilgan ekanlar. Muttaqilardan bo'laylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni oqibatimizni xayrli qilsin. Shahidlarimizni qabul qilsin. Muhojir va ansorlarni Alloh taolo mag'firat qilsin. Alloh subhanahu va taolo bizlarda paydo bo'lgan susliklarni Alloh taolo o'zi isloh qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'zini kalomini, o'zini habibini, o'zini mustazaf mazlumlarini himoya qiladigan rijollarni yo'lini haqiqiy davom ettiradigan rijollardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo barcha islom ummatini qalbini ulfat qilsin. Islomiy xilofatni Alloh taolo qaytarib bersin. Islom ummatining qoidalarini Alloh taolo o'z himoyasida asrasin. Alloh subhanahu va taolo islom ummatini bemorlarga o'zi shifoy komil bersin. Alloh subhanahu va taolo zurriyotlarimizni dunyo fotihlardan qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasi shu avlod ko'rar.